Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malikin La ilahe illallah ve sallallahu aleyhi Sallallahu ve sellem ve barek ala nebinina Muhammedin ve sellem teslimen ketiren emmala 6 Şubat 29 Perşembe Hatta saatini söylüyorum saat kaç? Saat 08.42 Pardon 6 Şubat 2009 Cuma bak içindeki cümle Akidetül Vasıtiye kitabının 9. dersindeyiz Akidetül Vasıtiye ben kitabı tekrar hatırlatayım ee, bu kitabı bir ada baktık bu kitabı zaten tanıtık mukaddimesini falan okuduk da bu dersleri takip edenler bilsin ee, inşallah e, ellerinde bu kitap olmayanlar temin etmeye çalışsın baskı yok şu an bu kitabın Akiyetin Vakfiye Halihar Raşşar ile bir ada yayınlarından basıldı işte bu vakısı yok elinde olanlar hmm, olmayanlar e, olanlardan almaya çalışıyor inşallah bizimle beraber bu kitabı takip edenler ancak bu kitap hakkında şöyle bir artık müjde mi dinlemek dediğim müjde mi geçen konuştum adlı hocam şimdi bunu da konuşalım dedim bunu bakmıyorsunuz daha bir anda tutuşturamıyorlar bakacağız dedim inşallah ama en az söyleyeyim onların dediğine göre 2-3 e, aya kadar basılacak da şimdi ben biliyorum şu an onların önünde hangi kitaplar olduğunu hangi kitaplar olduğunu önümüzden kitaplar çıkarılacaklarını o yüzden benim tahminim en az yanında olanlardan olurlar bu şekilde bu şekilde hatta ben dedim senin abi senin gibi çıkanı şey şöyle dedim senin abi e, nasıl mümkün şey kalmış dedi valla işte onun, e, zaten önümüzde bunlar var onlarla uğraşacak dedi şimdi önümüzde birkaç tane bir şey var uğraştığım işte sıra gelene kadar ben en az bir sene şey istiyorum tedavi edeceğim inşallah Şimdi e, besmeleyi anlattık Tabi besmeleden anlatılacak çok şey var Onda Allah nasip ederse bu afiyeti yaptığı bitirecek Başka örnek besmeleyi ondaki delilati besmeleyle başlayacak İmkanı için kitaplarına başlamıştık O zaman da orada anlatmadığımız zaman anlayacağız Böylece devam edeceğiz Besmeleyi bitirdik Bu kitapla alakalı Besmeleyi bitirdik Şimdi İmkanı'nın bu Bismillahirrahmanirrahim deyişinin halil helvasının şerhiyle biraz bakacak halil helvasının basımıyla biraz anlatacak biz zaten anlattığımız için çok kısa e, talihler düşeceğiz devam edelim biraz sesli okuyalım e, dediğim gibi çok sevdiğim birinden şikayet var ona yanlış yok ona yanlış yapamam ben bana çok günlerinin yoksun günlerinin ona da buradan işaret etmek istedim o yüzden Bismillahirrahmanirrahim şey diye devam ediyoruz Hepsi inşallah Rahimullah sonra Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahimullah, Rahman, Rahim Allah'ın adıyla Hayyarat şeride şöyle devam ediyor bekleyelim bilim adamları bekleyelim her bir surenin başlangıcını teşkil eden bir ayet mi yoksa sureleri birbirinden ayırmak ve başlarken onun bereketinden faydalanmak üzere zikredilmek için indirilmiş bağımsız bir ayet olduğu düşünce hakir bir şey sahiptir ne kadar böyle zikredilmiş tabi e, burada bir müddet var tabi bir noktanın için bir meseleyi Şeyh Ahmet Şakir kimliğinin çoğunu takipinde 216-25 bizi özelliğini alıp indirmiş ve neticede denklemelerin teorik sürekli tekrar her bir sorunun bir ayet olduğu doğruna ulaşmıştır. Evet. Tarih düşünüyoruz. Evet. Kendi ilgilenmek ikincisidir. Bununla birlikte Resmen'in annenin şerefinin ikinci ayetinin bir patrik evliliği hususunda ve etkiyle suretinin baş tarafında tek edileceği izlenimi geniş bilgiyle varmış, varmışlar. Onun için şey anlaşılmıştır. Çünkü ekser şerefin Allah'ın parçanı söylediğinde tek bir şerefini değerlendirmişlerdir. Dikmenin başındaki B Yardım edilmek ikinci hüccam şu Müslümanın başındaki B Bismillahirrahmanirrahim Oranın başındaki B'den bahsediyor şey şey şimdi Bahsediyor Bunu güzel iş verilmez Burada tarih düşüyor şimdi Okun Bitki'nin başındaki yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak bazıları isim olarak tatlı anlattırır ekra umu kıraatındır ebtedi umu itibaridir ne diyor burada bir daha oku fiilin başındaki de yardım dilemek içindir ve bazıları fiil olarak bazıları isim olarak takdir ettikleri haz, haz edilmiş vücud, vücudunlamış bir kelimeye taalluk etmektedir şimdi bunu da orada zikredilmiş kelime ona taalluk etmektedir şimdi dedik ki bu fiilin isimleri bunu konuştuk tartıştık beyan ettik Şimdi burada ekstra şöyle bir şey var. Diyor ki oradaki benim için bunun yardım yani istihane için. Tamam istihane için. Şimdi Bismillah Errahmanirrahim tamam Sizi ilgilendiren Bismillah Bismillah Allah'ın ismiyle Şimdi buradaki Bismillah sözünde istihane için yani Allah'ın ismiyle Allah'ın yardımıyla manasında hani sen bir iş yapıyorsun yönetiyorsun bismillah Allah'ın yardımı yapıyorsun bir şey taşıyorsun bismillah Allah'ın yardımıyla oradaki de istihanede yardım birimi ancak mesela mutezile bunu inkar etmiştir mesela Zamahşeri'ydi de şimdi Zamahşeri ölmüş Zamahşeri mutezile halinde ölmüş keşaf diye tesliye vardır içinde bir sürü itibarat vardır mutezilelik vardır her ne kadar tesir çok faydalı yerleri olsa da mükemmel bir Ebu Bakr'dandı ama içinde itibaratlar vardı hatta Belkıymi'ydi Allah'ın hani İmam Belkıymi diyor ki ben keşfafa özellikle baktım diyor ondan bilgi olan itibaratları çıkardım diyor yani çok gezi iş ilim oldu ancak onu hissedebilir çünkü akideye geniş şekilde sahip olacaksın ki akideye derinleşmiş olacaksın ki onları çıkarabilirsin şimdi hmm, inkar etmiştir müsaade içindir demiştir ee, şah oradaki bahatına müteahhada yani ne demek Allah'ın ismini yanında getiriyorum yani ne manada söylüyorum yani bununla beraber neden ne diyor e, ee, Bismillah'dır ne dedik istihane o ki ne dedi ki müsaade içindir müsaade bunlar kıvaşık yapıyor sadece neden istihane olduğunu çağırıyorlar dinin ne gibi bir zararı var ki onun için zararı var neden? müntezile haber mevzusunda haber mevzusunda cebriye midir kaderiye midir kaderiye midir cebriye midir tam kaderiye midir yani ne? kul kendi fiilini yapmadan müstakildir Allah'ın yaratması dilemesi diye bir şey tezgir yoktur söz konusu değil o zaman istihane olamaz sen fiilleri yaptığın zaman niye Allah'tan yardım istiyorsun sen fiillerin de müstahilsin onların göre değil mi? hatta Allah ne diyor? alemlerin Rabbi Allah bilemeyeceksin dileyemez demek ki Allah Azze ve Celle'nin burada bilemesinin sebebi var o yüzden oradaki Bismillah'daki duanın istihane olduğunu inkar etmişler senin fiilinde Allah'ın ne yardım olsun ki sen fiilinde müstahil neyse zaten müstahil onu getirmeden müstahil kaderinin görüşü bu bundan dolayı bağının sahne olduğunu içermiş Şeyh Hüseyin de diyor ki bunu Şeyh Hüseyin'in Beykundiye Risalesi'nin defne rekatında söylüyor başlamasında Beykundiye Beykundiye ne hadis-i müstalah hadis-i müstalah ile alakalı müstalah ile o da Beykundiye orada e, bunlara değiniyor diyor ki biz Besmele ile beraber müsahabeye alırız her zaman müsahabelerimizde yardım beraber o yüzden besmelenin besmeledeki beynin istihanı olmasına engel teşkil edecek hiçbir şey yok ha, sadece böyle bir itiraz getiriyorlar bazıları diyorlar ki oradaki da istihane edip istihane de ancak alet gibi şeylerle alet hiçbir şeylerin başına gelebilir yani Allah'ın ismi gördüğü bu bir alet falan değildir ancak sen çetik şurek işte ne bileyim e, çanta manta böyle bir şey kullanır e, e, yardım istediğin zaman ancak o dahi edilir yani bağ oradaki bağ aletlere gelir e, Allah da alet olmadığı falan tamam onlar, onlar e, bilmem pek bir şey ifade etmiyor yani, bazen alalım bütün yıldır şöyle ki yazdığı bir şimdi şey bazıları fi şey olarak bazıları içi de takdir ettikleri hak verilmiş şimdi vücudu vermiş bir kelimeye halik hükmeti demişlerdir böyle bir görüşlerin böyle yakındır çünkü halik şurada Kur'an'da zaten okuyalım Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kişide var olmuştur Yüce Allah'ın yaratan Rabbinin adıyla okur Al-Alakir Şimdi ikra bismi rabbik Rabbinin ismini de oku bak bismi rabbik Rabbinin ismini de oku şimdi burada ikra fiil mi? fiil fiil gelmiş fiil gelmiş hatta önde de gelmiş tamam fiil gelmiş altta bak ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve Musa o geminin müzik bitmesi ve durması nedir? Allah'ın adıyladır burada ne gelmiş Mezraha ve musaha onlar da nedir isim burada isim gelmiş demek ki o hatta bilen şey bismillah isim de olur fiil de olur fiili tercih ettik ama isim de olur fiil de olur Kur'an'da çoğunun şey var Bismillah mezraha ve musaha bu da mezraha ve musaha bunlar isim bunlar master olarak isimdir Bismillah hem de sonradan gelmiş ve müteahhir gelmiş bunlar sonradan gelmiş ama isim olarak gelmiş işte fiil olarak gelmiş bunların hepsini Yüce Allah'ın yardım olduğu adıyla el alakı mümininde Yüce Allah fiildir Müteallik fiildir ne demek? Müteallik fiildir Şimdi müteallik fiildir insanların kafasını karıştırabilir ki Türkçe'ye de çevirirse de anlaşılmaz çünkü Türkçe ne kadar karşılayabilir ki Arapçada ödediyorsun o bir ikincisi bu ilmi ilmisi temel şimdi taallik ne demek şimdi mesela yezhebu yezhebu gidiyor değil mi kim? Ahmet'i Ahmet gidiyor nereye? İlel Beyt ilal beyte bak ilal beyt kısmında eve eve gidiyor neydi cümlede car mecbur harfi car gelmiş ila beyt mecbur car mecbur şimdi kaydedir Allah ile edebiyatında bütün car mecburlar mutlaka bir fiile veya fiile benzeyen şeyler, şeylerle bağlantılı olmak zorunda taalluk olur işte şimdi burada ilal beyt eve eve kelimesi neyle alakalı eve e, kalıbı neyle alakalı bitmeyle alakalı o zaman diyor ki buradaki bir beyt ile müsaade eder yani Ahmet eve gidiyor bütün car mecburlar mutlaka fiil veya fiile benzer bir şeyle alakalı fiile benzer şey ne işte ifadesi nasıl fiil veya fiile benzeyen şeyle alakalı olmak zorunda bütün car ve mecburlar şimdi ilal beyt de car ve mecburudur bu cümlede şimdi fiil veya fiile benzeyen bir şey arayacağız ki ona mutallık olsun e burada yazda bu var zaten mutallık oldu tamam mı? şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de de böyle diyorsun ki Bismillah Bismi Ba ve isim bu da artıca carmacılı bu da bir şeye mutallık olmak zorunda işte ki o mutallık olduğu şey ya isimdir ya da fiildir yani her ne kadar isim de olsa orada e, mahsul bir şey var yine fiile dönüyor hayırlı şimdi bak ayette ikra bismi rabbike şimdi burada bismi cer meclis bir fiile veya benzeyen şeye mutallık olacak niye mutallık olacak ikra mutallık şimdi Abdülcahil diyor ki Bismillahirrahmanirrahim mecraha ve mutsaha o gönül yürüyüp bitmesi ve durması Allah'ın adıyladır burada da bismi ne, neye mutallık mecrahaya ve mutsahaya mutallık o zaman mutlaka o cer mecburi bir yere bağlayacaksın yani mesela bir itiraz getirirsin mesela hala bir itiraz getirirsin Ahmet cümle Ahmet'i fil beyti ne demek Ahmet fil evde fil beyt cer mecburi doğru mu evde cer mecbur fi cer beyt kelimesi mecbur peki bu cer mecbur fiil veya benzeyen bir şey mutalip olmak zorundayız bu cümle tam bir cümle mi? tam bir cümle hani e, fiil nerede mutalip oldu Ahmet Fildek bir tane fiil yok nerede? işte arada girdi Ahmet Fildek mevcudum burada Ahmet evde mevcuttur onda bir sorun şey yok o kafayı kaldırdım evet devam edelim Dolayısıyla bilmek üzere Allah'ın adıyla da Türkiye'nin kutluğundadır Dünyanda ve müteallıkı kıl ikidir Bununla birlikte müteallıkı Bakın müteallıkı bir daha okuyalım bir daha okuyalım Bunlar bilmek üzere Allah'ın adıyladır Kutluğundadır Müteallık Yani oradaki mutallık olduğu şey orada Müslümanın mutallık olduğu şey alakalı olduğu şey mecraha ve mufaha kelimeleridir ve mecraha ve mufaha kelimeleri de içindir tamam mahtar bunlar içindir bununla birlikte bizi anlatın şöyle takdir edilmesi güzeldir çünkü bizi anlamak için daha iyi olduğu gibi Kur'an ile Remzi'yi söylüyor bütün ümmeti Yüce Allah'ın bizim adını gördüyken özellikle bütün ümmet özgürlüğe ifade eder sonra bunun şöyle iki müttedil manayı tayin veren yerinden ayrıldığı için kullanılan bir lafızdır şimdi ne bir daha okuyun iki müttedil manayı tayin veren birbirinden ayırt ediyor ki kullanılan bir hadidir yani sen e, e, bir hadisin verirsin onu tayin etmiş olursun ve onu diğerinden ayırırsın yani iki tane iki çözüm var ya iki çözüm var iki tane çözüm var birine Ahmet dedim birine Muhammed şimdi birbirinden ne yapsın ayırın öbür öbürsün Ahmet geldiğin zaman Ahmet gelecek Muhammed geldiğin zaman Muhammed gelecek ayırın için bu yani evet. hangi küfürde değil onu söyledi bu küfürde görüş ayrımı vardır bu alamet anlamındaki etkiyatında türemiş olduğu kelimeyle küfür ilgili anlamına göre suyundan türemiş olan şey. şimdi isim kelimesi ya sine kelimesinden türemiştir ya da sine sine alamet isim sine kelimesinden türemiştir sine kelimesinin manası da neymiş alamet peki mesela neden ben mesela diyorum ki senin ismin Erhan neden ismin diyorum ben çünkü Erhan senin neyin oluyor alametidir oradan almıştır tamam mı ee, Yılmaz Yılmaz'ın alametim tamam o yüzden isimlenmiş bunlar bazıları böyledir bazıları da diyor ki hayır isim kelimesi sunuldan olmuştur sunul, sunul da yüksek olmak neden? çünkü sen e, diyorlar ki bu toplulukta mesela 100 kişi var diyorsun ki bir sınıfta veya bu sınıfta 10 e, tane 20 tane taleben var hepsinin isimleri var diyorsun ki Ali kalk bakayım diyorsun şimdi Ali bunun ismi sen Ali'yi sen Ali dediğin zaman sanki onların arasında şey olarak ortaya çıkarıp yükseltiyorsun böyle bütün insanların kulağı zihni nereye odaklanıyor o kişiye o kişi sanki böyle yükseliyor hani öğretmenin ünlüğünde artık o e, muhatap edilen kişi sanki yükseldi böyle hani düşün sen bir toplumda bir adamı havaya kaldık tabiri caizse kabak gibi çıkar ortaya değil mi? Ha, oradan geliyor diyorlar e, e, işte evet geçiş emrisi bunu dersi geçiyor ismi Muhammed'e dersin bunun olmasında ismi Muhammed'in geçiş yapar vasıf emrisi de hem de hiç versiniz bütün kimleri iddia ettiğinde mükemmel yani az olduğu için bizzat kendisi değildir çünkü bütün delalet edenleri mükemmel ise bir bu kafayı karıştırdı bu için ben anlatayım iddia koyun İktir şeyleri iddia ettiği gibi Müslüman yani alt olduğu şey iddia kendisi değildir Muhammed ben buraya Yılmaz geldim bu Yılmaz bizzat ben miyim? Yılmaz ben miyim? şimdi burada o kadar boş bir tartışma yapmış ki kelime Ezgi şimdi bunun önünü kesmek için bir cümle kullanmış olayı bitirmiş oraya gelmeden önce bu mevzuyu anlamamız şimdi bir insan dese ki veya ben sana sorsam Yılmaz ben miyim yoksa ben Yılmaz'dan ayrı bir yaşıyorum Yılmaz bizzat benim zatım mı benim kendim mi yoksa Yılmaz ayrı bir şey kendim ayrı yaşıyor ne cevap verirsin? Yok, aklına ne geliyorsun? Ne cevap verirsin? Güzel. Mesela ben diyorsun ki e, sen bana desen Yılmaz gel. Kim gelecek? Ben demek Yılmaz benmiş bu manada benim peki ben desem ki Yılmaz benim isimlerimden birisi buradan ne kastedildi kelimenin tam o zaman burada Yılmaz ayrı bir şey oldu ben ayrı bir şey oldu doğru mu ha, o zaman bazen isim isimlendirilerin kendisi olur yerine göre bazen de isim isimdir isimlendirilen o isme sahip olmuş kişidir şimdi mesela örnek verelim sen diyorsun ki Allah'ım Bunlara bir evlat Şimdi burada sen Allah'a derken bizzat Allah'ın zatını kastettin ismini mi? bizzat Allah'ın zatını kastettin o zaman burada Allah demek Allah'ın bizzat zatıdır öyle ki e, Rahman Allah'ın isimlerinden birisidir burada neyi kastettin? kelimenin kendisini kastettin değil mi? Rahman Allah'ın isimlerinden bir isimdir şimdi oku bakayım şefine hükmü iki vermek vermenin kendisi ise böyle değildir ben biraz daha anlıyorum tamam şimdi sen oraya yok mu? oraya yok bütün kimliğin izah edildi mükemmelin yani adı bir şeyin bizzat kendisi değildir bizzat kendisi şimdi Yılmaz ben buraya yazdım bu Yılmaz bu yazı bu isim ve lam harfleri siz benim ismim ben yine ortada kalıyor muyum? kalırım o zaman benim ki Yılmaz ben değilmişim ben olsaydım benim ismim yok olduğu anda ben de yok olurum ama bazen ama ben öldüğüm zaman bana ne diyorlar yok olursam Yılmaz öldüm o zaman bazen benim zatım kastırılır bazen benim ismim kastırılır burayı anladın mı? o yüzden mutlulukla tartışmış Allah Allah e, ismi bizzat Allah'ın kendisini bir isim böyle boş bir tartışmaya gitmişler sonuçta hiçbir hayır yok yani sonuçta hiçbir hayır yok tekrar başa isim fiilinin üzerinde değil isim matna müsemma isim o zaman bizde iki lafız var isim müsemma isim ne demek? isim başkasını tayin ettiğin başkasının diğerinden ayrılmak için ölçüksüz tarif müsemma da o isimle isimlendirilen demek müsemma isimlendirilmiş yani isim meful billah isimlendirilen yani o isimle isimlendirilen o zaman diyor ki Ahmet bir isim o Ahmet kimse işte o kişi müsemma o zaman burada şey ne demiş oluyor okul bizzat yani kendisi değildir evet. çünkü iki beraber edilen lafın çünkü iki isimle isimle isimle fiilisine zarar verilen lafı müsemma için için doğru için fiilisine zarar verilen lafı yani için delalet eden lafı yani bu isim Ahmet için mesela delalet eden bir lafıdır bir şeye delalet ediyor yani o kişinin o zatın o isimde olduğuna delalet ediyor mesela müsemma için bir isim yöntemini delalet olmak anlamına o zaman isim delalet ediyor müsemma da delalet oluyor evet Cennet-i cennet ülke verilmiyor. İçin vermek, için vermek fiilini ifade eder. Mesela ben Allah, Muhammed adına verdim denilir. İçin vermek ayrı bir bak. Bir o zaman isim var, isimlendirme var bir de isimlendirme var. O isimlendirme kulun kendi fiiliyle alakalı. Sen onu isimlendirme. Bazıları kelimeleri görüntüyü, ülkeyi, ülkeyi, ülkeyi, ülkeyi, ülkeyi, fazladan gelmiştir çünkü yardım Allah'a isimlendiği bizzat kendisini istemiş işte bu tür ihtilaflar çıkıyor niye sen Allah'ın ismiyle bilgisin ki şey orada isim kelimesi fazla gelmiştir diyorlar şimdi bak isim kelimesi orada nedir fazla gelmiştir çünkü zaten istemen Allah'ın kendisidir billahi dersin bir tarz niye Allah'ın yardımıyla demiyorsun ki demiyorsun da Allah'ın isminin yardımıyla olsa şimdi o, o oturuyor ancak bu niyetin bir kıymeti yoktur. Çünkü muhabbet şanımız Allah'ın o güzel adını bir ile anlattır. Yüce Allah'ın en yüce Rabbinin adını tesbih et. En ala bir milyonda olduğu gibi. Bak şimdi bir daha koyayım. Ancak bu niyetin bir kıymeti yoktur. Çünkü muhabbet şanımız Allah'ın o güzel adını, o güzel adını bir ile anlattır. Yüce Allah'ın en yüce Rabbinin bir ürünü öldürdü çünkü neden bak orada senin Bismillah'daki kastın bizler Allah'ın zatı değil ama sen orada yine de ismini geçiriyorsun ismini zikrediyorsun Allah'ın ismini veriyorsun bunun sebeplerinden ki Allah bunu senden biliyor senin ismiyle tebekkül ediyorsun e, teberrük ediyorsun ismiyle tevekkül ediyorsun ismiyle istihane ediyorsun bunlar tevekkülün meşhur olan yönleri bundan dolayı Allah Kur'an'da ne demiştir Rabbini teslim etmiyor isminin Rabbi, Rabbinin ismini ne yap bu, bu metodu bu yönücülde kim vermiş demek Allah o yüzden isim müsemma işte buralarda anlarsan buralarda bir faydası var tamam mı? o yüzden diyor ki biz burada her ne kadar Allah'ın ismini verirlerse biz orada neyi kastediyormuşuz? Müsemmayı kastediyoruz Allah'ın bize kendini kastediyoruz ama ismini zikrederek isimlerini zikrederek kendisini kastediyoruz çünkü bunu Allah'ın kendisi istemiştir Allah diyebilir ki sebbih rabbetel ala yüce Rabbini tesbih et ama ne diyor? sebbih isme rabbetel ala yüce Rabbinin Ali olan Rabbinin ismini tesbih et yani Rabbinin adını söylüyorum Benim biraz ediyorum Benim tevkiyi evet O halde maksat bizi Allah'ın adını Başta Allah şerefini Benim bereketinden yararlanmaktır İkili gelen olan Allah İkili gelen olan Allah adını Şuranın tutulamamış Yani oraya girmiyorum Oradan önce şuna ben bir e, dikkat edeyim Şimdi burada bütün münakaşalar yapılmış artık olmuş özellikle mesela İbn Teymiye döneminde falan bu münakaşalara ne yapılmış ee, alevlenmiş münakaşalar şey mi? Yedirin mi? alevlenmiş münakaşalar şimdi alimler bunları konuşulmamış bunlar tek konuşulmamış olarak hiç konuşulmamış konuşulmamasının sebebi çünkü o dönemlerde hayırlı dönemlerde genel olarak neydi insanların fıtratı salimdi temizdi bu türlü şüphelerden neydi arınmıştı sonradan işte e, felsefe İslam'a girince İslam felsefesi adı altında insanların zihni bulanmaya başladı ve çeşitli kaviller, bidatlar, şüpheler ortaya çıkmaya başladı şimdi bu dönemde böyle bir şey olmadığı için bunlarla uğraşılmadı ancak ne zaman ki bu pislikler ortaya çıktı selef bunlarla mücadele etmek için çünkü akşam da insanların zihni çalışır insanlar bazı şeylerin içinden çıkamıyorlar sen, sen belki kendin talimsindir belki beni fıkra temiz ben ayet hadisi okudum orada her şey benim için açık ve nettir ben tutarım iman ederim tamam bu çok güzel bir şey ancak bunu ne zaman yaparsın biliyor musun bir köyde olursan bir dağ başında olursan etrafında hiç muhalifi ondan bunları yaparsın ama aksi halde sen mutlaka şüpheyle karşılaşacaksındır bunlar senin karşına çıkacaktır işte alimler bu tehlikeyi görmüşler biraz bilakis bırakın görmüşler bu tehlikeyi yaşamışlar ve bunlarla mücadele etmişler o yüzden bakın İmam Ahmet'in tarzı hakkında mantık hakkında söylediklerini o kitapları okumayı daha haram görüyor alimler bak mesela İmam Nevevi İmam Nevevi mesela ee, İmam Nevevi mesela haram görüyor mantık şimdi mesela bir beyt vardı sonunda bu konu hakkında mantık şimdi aklıma gelmiyor şimdi emniye adamı hmm. tamam o her neyse İmam Bey mesela bunu net bir şekilde haram görüyor neden bunların hep önünü kesmek için ancak bir başarılamamıştır yani fitne o kadar ölmüştür ki evli sünnetten daha fazla olmuştur fitne sonra ve bunlar bir şekilde tüm dünyayı sarmış evli sünnet alimleri tüm bunları kaleme almışlar ve bütün bu meseleleri ister istemez kendi kalmışlar Aksi halde dediğim gibi işin içinden çıkınca birçok mevzuda karşılaşılır. Var işin sıkını elinden Dediğim gibi az önce bakınca bir cariye hadisini de aldım. Edalık ve diye verebiliyor. Şöyle en basit basit. Şöyle bir örnek yapalım. Ehl-i sünnet ve cemaat olarak ne inanıyoruz? Allah Azze ve Celle arşının üzerine yapmıştır yani Allah semadadır semadaki kastımızda Bu yüksekte her şeyin sonunda şimdi cariye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariye ne sordu? Eyvallah Kedime bak Önüne öyledir Allah semalıdır şimdi biz öyle ki mühendisler cemaat var müslümdeki bir rivayet en düşük belli rivayet geçiyoruz değil mi? en basit yoksa ne kadar yani işi o kadar basit çözdük ki ki aslen, aslen de öyledir o kadar basit çözdük ki bu çok açık ve net bir hakikaten böyle çok açık ve net ama biz kaybı söylüyoruz sabit her zaman nedir? Sözlü satış hadislerini burada da yapar Geçen sebefe dönerek okumadığın zaman bu nasıl Bukhari, Müslüm'ün, Meali kafana göre okursun Ben ilmi bundan alırım der Mesela imamlarının kabillerine, alimlerin kabillerine dönmez Hele fıkıhta mesela imamlarının kabillerine dönmez Hele bir de bir mesela ilim usulünü okuyup o manada mesela tabi olmasın Allah kulak olur Senin getirdiğin en basit fıkhi belli bile adam Yarabbi büyük önemli delildir batınların dahi delil olamaz batın diyor ki oruç yok namaz yok zekat yok hac diye bir şey yok onların dahi delili batın denilir İbni Teymi'nin de delili İslam'da hiçbir fırka olmasın ki bunların mutlaka bir delili bulunmasın ama o delil ya zayıftır ya uydurmadır ya da sahiptir ama istillal noktası batıldır mesela bu cariye hadisini iki dakikada çürüsün tabiri caizse eğer işi şebehini döndürmezsen kendi mühendisinde okudum sen bitti olay çok basit fakirin dersen o zaman ben şu, şu, şu şüphelere cevap isterim çünkü daha şu ana kadar görmedim Oyun Allah Allah nerede? Şimdi bir tane adam var Abdurrahman el Anlaşlı Bu adam kim? Hayatının sebeple mücadele mücadele etmek için adamış mı insan? Ahbaplar var halışılar ee, zaten e, şehirleri vefat etti onun en büyük talebelerinden bu adam akideti bozuk harban berbat yani bu yine Sakka Ali Sakka vesaire bu şeyin tahsil eden bu ve buna benzer adamlar böyle hep sana şüpheler getirirler bunlar zayi el tefsirinin sorunları sana böyle şüphe getirir şimdi adam mesela çok basit getiriyor diyor ki ey Allah Allah Allah diyor ki ben diyor gülüyorum diyor ehli sünnet olduğunu iddia edenler nasıl Allah semanı bildenler bir de utanmadan diyorlar cariye hadisini getiriyorlar diyorlar ki bakın cariyadesine istidlal edilecek hiçbir nokta yok onda neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeyi hangi kelimeyle Allah'ın nerede olduğunu soruyor evine yok evine Allah hiç evine kelimesi Arap dili edebiyatında iki şekilde kullanılır ya birisinin değerini sormak için ya da birisinin mekanını sormak için sorulan bir sorudur ve Arap dili edebiyatında da bu var doğru hakikaten bu hatta adam cahiliye şiirlerinden biliyorsun şiirler eski şiirler Arap dili edebiyatında Allah bu Kur'an'ı bize ne göndermiş Arapça o zaman bu kaynaklarını göndermiş bak adam Arap dili edebiyatından şiir getiriyor tamam şiir getiriyor ne ispatlıyor evlenin ne manaya geldiğini ispatlıyor değerini sormak yine Arap bireylerine şiir getiriyor Eymen'in mekanının Eymen zikredilerek mekanın hasıdılığını ispatlıyor o zaman diyor ki burada şimdi soru müstemiş ihtimalle ya bu sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye şöyle sordu dedi ki Allah nerede mekan olarak tamam yani Allah'ın zatının nerede olduğunu sordu cariye dedi şu sana gibi bir zatından gibi tamam ya da şöyle sordu Böyle şöyle sordu Dedi ki Allah'ın değeri sana kadar Allah'ın değeri sana göre nerelerde Tamam mı? Böyle sordu bak şimdi ikide Şimdi soru diyemez seni Adam diyor ki Adam devam ediyor ki biz bu soruyu sorduğumuz zaman Bize çok bilinç bir cevap getiriyorlar Ne getiriyormuşuz biz onlara? Diyoruz ki hocam şimdi diyorsunuz ki öğüne sorulur ya metin kastırdır ya da değer kastırdır ama cariyenin cevabından metin sorulduğu anlaşılıyor çünkü cariye temada gelmiş demek ki Allah'ın mekanından sordu nedir aslında adam diyor ki benim izin oraya cevabım çok basit neden? diyor ki siz sema kalıbı ben iki mana kastırdım Arap bir öyle doğru bir de doğru bir de doğru diyor ki sistema demek ya semalar kadar kadardır, semalar kadardır ya da mekan olarak semalardır o zaman toparlayacak olursak iki mana çıkıyor birincisi ya diyor bu müşebbihelerin bize müşebbih ediyor şimdi ya bu müşebbihelerin dediği gibi ya bu müşebbihelerin dediği gibi Nebi Sallam Allah ne öğret oldu mekanını mekan kasteder cahil bir çift ya da ya da Nebi Sassan diyor ki ey cariye Allah'ın değeri sana göre ne kadar ne kadar yükseklerde hani dersin ya oğlum ne kadar seviyorum açar böyle kollarını tamam mı? böyle ellerini yukarı kaldırır falan cariyeyi semalar kadar yücedir çok yücedir benim için Allah ha, o zaman şimdi ihtimal varid oldu mu hadiste kaydedir Selef ehlinde bile konumda ittifak ettiği bir kayda var nedir o kayda? İzâ câ'el ihtimali batalel istimlal eğer bir nasta ihtimal varid olursa istimlal batıl olur e şimdi diyor ki bu nasta ihtimal varid muhtemel o da olabilir o zaman istimlal nedir? batıl adam sen bana hangi delilini getirirsen getir söylesin ben buna benzer cevap veriyorum anlatır mı selefı dönmezsen selefin anlayışına bakarsın arkadaşlar bizim başımıza ne kadar pislik gelmişse ne kadar bela gelmişse selefin menheciyle sehmini birbirinden ayrılığından dolayı gelmiştir bütün başına da halbuki bu adama adam gibi iki ay okuyan akıllı iki ay okuyan adam bile cevap verildi bu üç adam Öncelikle en basit cevabı verin ki sonra bunlar ileride münakaşalara geniş yapacağız Basitlerin ya şimdi bu kasıda dinleyenler hatta sen kafamız karşı olmasın en basit cevap Öyle kelimesi kullanılır iki manada Ya mekan ya da değer Ancak onların da kabul ettiği ki başka bir şey söyleyemezler bunu kabul e, söyleyemezler Öyle kelimesi ben mekan da kastedilir değer de kastedilir ancak değer mecazi olaraktır Öyle hakiki olaraktır yani öyle hakiki manası hakiki manası nedir? mekanın yanı sonra hatta bakın onların alimlerinden ee, mesela hmm, İmam Hüccani tarifatta mekan kim diyor ki yüz adı e, evne yüz adı anil mekan buna benzer bir ibare koyuyor mekan kim sorulan bir kalıp ancak değer de sorulur bazen ama o ne olarak e, gidebilir mekan yani evnenin evne kelimesinin mekandan sorulması hakikidir değerden sorulması nedendir o yüzden sen şimdi en Ahmet desen hep sana cevabı ne olacak bir yeri söyleyeceksin sana o anlayacak çünkü hakiki manası o zaman kaydı ve taarada taaradatil hakikati ve el mecazi uddinetil hakikati alel mecaz hakikat ve mezar çatışırsa hakikat mezarın önüne almış çünkü hakikat nedir? asıldır mezar bağırıldır o zaman özel bir kalemi olması lazım ki senin oradan mezarın kasılmıyor bir de ince bir sürü reddiyor. tamam o yüzden bu adamın söylediği bağlı bu adam etrafındaki tabiri caizse benim için talebeleri tam diyor ondan sonra telefon düşmanı yapıyorlar ala kulli hal bunları neden söyledim eğer meterin fıkhına ya inersin meterin fıkhına ya inersin ya da inmezsin senin fıkratın temizdir fıtratında şüpheler geldiği zaman da sağdan soldan onu tutarsın ehline sorarsın ama ehline soracağın insan da ehline soracağın insan da şeyleri fehmi şereften almış olur şerefin menheciyle fehmiyle okumuş olursun yoksa ondan bir tane cevaplamazsın sana gider meseleyi geçiştirir o yüzden tamam dersi burada bitirelim biraz menheci noktaya dönmeyelim burada tamam çünkü bundan sonrası Allah Azze ve Celle'nin ismi camit midir muşlak mıdır burası önemli orası şimdi devam ediyoruz dersi şimdi ne diyorum menheç, menheç çok önemli eğer kişinin menheci salim değilse mutlaka önüne engeller engebeler çıkacaktır ve işin içinden çıkan olacağını birçok mevzuda İbn Hazm'dan daha nasıl bir insan var mı? Tabir caizse zahiri oğlu zahiri değil mi? Ama bak şimdi sıfatlardan sapıksız nedir? orijinal sapıksız zihnidir Allah Azze'nin bütün sıfatlarını imkanı var isimlerinden de 80-90 tanesini kabul eder onların altında sıfat yoktur neden? sen o nasları sen demek nasçı olman Kur'an sünneti böyle oku, okuman yetmiyor eğer alimlerin şehrine dönmezsen onların anladığı gibi anlamazsın şaz bir görüş ortaya çıkarırsan batarsın sen anladığını zannedersin tabir gerçi Türkiye ortamında var hem Mehmet Sofuoğlu'nun gibi bir eşarı mahsulü bir insan veya Altı Ahmet'in gölgesi başka onun bunun tercümelerini senin hakikatin olmuş şu biriktirimi görüyor musun? Eşarının tercümesinin senin hakikatin ne kadar böyle hazin bir tablo şöyle bir itiraz görebilir bu hakkıdır yani yani hadri koyular koyuluysa e başka kimse mi var koyuluk sorun yok tabii ki başka kimse var? olur mu oluyor başka kimse yok bu kaydı tabii ki mesela onun tercihini ama şu iki şey karıştırılmaz biz sana sen Bukhari'yi okuman demiyoruz hep yanlış anladın yani diyorlar ki biz Bukhari'yi Müslüm okumaktan ne yapıyoruz biz ondan diyoruz ki Bukhari Müslüm okumuş Bukhari Müslüm ben izin öğrenim diye okunmaz hmm. Bukhari Müslüm izin öğrenim diye kim okur? Belli bir seviyeye gelmiş ilim ehlileri alimler var. hmm. Bukhari Müslüm'ü okumak için çeşitli risaleler, temeller vardır Onları atacaksın ondan sonra sıraya gelecek Mesela bu atiyet rivası onlardan bir tanesidir Hep bak tarih boyunca alimler mutlaka kitap yazmışlardır ki talebeler bunlarla yetişsin şahadetun Bukhari'si o zaman bu kitaplar ne öğreteceğiz kimse bir şey vermesin hayır Kur'an sünnet açık ortada biz okuyalım öğrenelim dönmeyelim bu alimleri ne olacak ki Allah Kur'an'da bir açık ayet bu Kur'an açıktır bir apaçındır değil mi adam sana itiraz getiriyor sen öyle diyorsun da Kur'an'a apaçındır zaten Kur'an'ın bir kısmını inkar edip bir kısmını kabul ediyorsun ne ayet alıyorsun sadece Allah'ın ilminde rahatsız kıldığı ne demek? Kur'an açıkça o zaman her okuyanın ilminde rahatsız kılmış olur Müntezile gibi İmam Zamakşeri gibi Kur'an'a indiren bir adam mı var? Bu hafızlar, nice hafızlar var Var mı daha İmam, İmam İbni Hazim'den daha mahcup O yüzden selefin menhecine dönmezsen bitersin o yüzden ki kişi kişi akide okurken sebep kitaplarını okuyacak sebep alimlerinin kitaplarını okuyacak böyle Bukhari Müslüm'den akide okursan bir insan Bukhari Müslüm'den akide okursa kendi başına hiç sebepin tezine dönmeden adam kafir de olabilir açık söylüyorum harici de olabilir mürciye de olabilir cehmiye de olabilir her şey olabilir karşı olamaz bizim hala Türkiye'de müşebbihe çığırkanlığı yapanlar yok mu bu kardeşi mahkeme diyor Allah cehenneme ayağını koyar e, ayağını bir kısmı cehenneme girer böyle anlıyor sen karşı tarafa Allah cehenneme ayağını koyar dediğin zaman ve burada tavsiye gitmediği zaman karşı tarafın yüzünde ilk tasavvur edilecek şey nedir Allah cehenneme ayağını koyar cehennem dolar hadi bunu anladığımız şekilde Halbuki ayağını koyar diye cehenneme ayağını koyar dediği iman yok Cehennemin üzerine koyar O da şu aladır Ama sen onu şahli okumazsın Eşarının veya şunun tercümesiyle okursun öyle görürsün Bugün de Türkiye'de insanlar Allah dünya sanatına inan dediği zaman nasıl anlıyor insanlar? Ha buralara inanamıyor şu halı boşluğu falan mı? Bunları sınıfa mısın? yüzden şerefin çözümü dönmediğimiz zaman mutlaka çıkamayacağımız yerler olur bakın mesela bizim alimlerimiz neden bu tarihte fıkıh usulünü yazan ilk alim kimdir? her ne kadar vakıflar kendilerine söz etmişseler de düşünen inancına göre çok küçük bir ihtilaf olsa da aslan kimdir? İmam Şafi Hadisale'yi almıştır ne görevi var ya? hüküm mendil, sünnet, vacip bunlara ne göre tarzı insanlar tüm bunun yıllarca alimler çöpe atıyorlar ne göre tarzı bunlara bunu yani Allah Resulü ben nasıl namaz kılıyordu benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kıldım işi bitirmiş ne güzel şimdi bunlara soruyoruz anne bu ayette geçen gibi hadislerin bir kısmını inkar edip bir kısmına küfür mü işte o senin dediğin Allah Resulü bir yerde Fatiha'sı olmayan namazının batıl olduğunu söylemiş bir yerde Sübhaneke'nin terk etmesine cevap vermiş nasıl öldürdü? Salmasın saldırıları kimlendirmiş ama bir insanlar ben Allah hidayet etsin bu noktada şöyle bir cahil görenler var bak İbn-i Teymi, i̇bn bak alimlerimize mesela imamların ashablarına bakıp taksimata gitmişler ama işimize geldiği yerde bir taksimata gidiyoruz ha nasıl tevhidini çağırıyoruz işimize geldiği zaman hiç orayı düşünmüyoruz ama hepsi tevhid bulurluyor bir tane şeref döneminden sahabeden göster tevhidi çağırmıştır ama bunlar kitapta sünnete bakmışlardır bu sonuca varmışlardır sadece isimlendirmişlerdir ki insanlar anlasın sahabenin döneminde vacip sünnet mendik menet bilinirdi ayrı abidin mi tevhid e, Allah Azze ve Celle hakkındaki inanç üç kısımdan ayrılır diye ama sinirlendirilmiş İmam Şafi ne görüyorlar bir yerde o risalede hadisler ortada işte nasıl namaz kılma nasıl oruç tutmuş ne görüyorlar emir şunu icat e, emir vücut icat eder bilmem e, emrin yanında bir karine varsa vücut lütfen şunları diye nasıl koyulur vesaire ne görüyorlar bir yerde İmam kendi diyor ee, Berekat diye mesela fıkıh usulü var işte Berekat diye fıkıh usulü var e, Fıkıh usulü ilk okutulacak önemli eserlerden bir tanesi değil Şu cümlesinde ezberletilir Mesela onu onu naz, nazm etmişlerdir Nazm şeklinde Ne diyor mesela nazmda Diyor ki قال الفقير الشرف العمريق ببعض والتكفير والتفريق الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول للورى وأشهر وعلى لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دورنا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي Bilvarakatiril imamil haram Mesela bunu mukaddimede söylüyor Diyor ki Şöyle manası Diyor ki Allah'a hamdolsun ki Allah bu ilmi neşretti insanların dilinde yazdı ve İmam-ı Şafii'nin diliyle de kolaylaştırdı sonra da işte devam ediyor işte Velasru ma aleyhi gayruhu ve min vel far'u ma ala sivahu yenmeni böyle beytlerle husulanmış bakın mesela İbn-i Senin bu beytlerin hepsini bu mazmunların hepsini şarjı kitabı var bak diyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي لَهُ ابْتِدَاءً دَوْنَ وَالَّذ۪ي ondan kaldı İmam Şafii ilk diyelim tedbini neden bunu şerif haline getiren İmam Şafii'dir demek ki bu şerefimizin demek oradan gelmiş demek istediğim biz nasları selef halinin sesine göre anlamamız lazım dedim ki Allah Kur'an'da 100 tane ayette Efendimiz'in hadiste 100 tane hadiste 100 tane sünnet hepsinde bir şeyin beyaz olduğunu yazılıyor zahiren ama sebep buna silah demiştir veya Kur'an'da 5 bin 6 bin şur bilmem kaç tane ayet var bunların hepsinde bir şeyin sen silah olduğunu anlıyorsun bütün hadislerde de aynı şekilde silah olduğunu anlıyorsun sebep buna bunu tabiri dair sen bir ayet gör ayette şöyle okuyorsun mesela şu kitabın rengi beyazdır bütün telefonu rengi siyahtır o zaman siyahtır sen o ayeti alırsan ayette beyaz yazdığını anlıyorsun diye işte bu sapıklığın delaletin başlangıcıdır çünkü aksi halde bütün müsref cahildi anlayamadı sen kısım ayet anladın değil mi? bu çıkarıldı o ayet yanıt sorulmuştur o ayetle onundur onu haslaştıran bir olay kardeşler ve mutlaktır mukayyet kılmıştır ve onun Arap şerden dolayı başka bir manası vardır Hiçbir sürü sebepler var senin anlamlaşamıyorlar aksi halde sen dersen ki ben metarım harcıyor veya selamı beyaz alırım bütün ümmetle benzerini ilgilendirmez o zaman demiş olursun o ayet hakkında bütün ümmeti zarar etmişti bir tek hakkı ben anladım 14 senede herkese bilgi kaldı bir tek kim anladı ben anladım yani bir tek ne diyor benim ümmetim la teşhireni o e, ümmeti alar dalan benim ümmetim zararı e, verilmişim bir kere bu kaydı hem de hadis başlı başına nedir ümmetin birleşmesinin icmasının hüccet olduğunu gösterir fiyatın içinde ayrı bir birleşmedir birleşmektedir ümmetin davet üzere birleşmez demek ki ümmet birleştiği zaman ne üzerine birleşiyor? ala kulli hal örnek verelim bunu mesela bugün yok mu Türkiye'de özgü özgü sunucama cevap verilmiş özgü sunucama cevap verilmiş şimdi Allah'ın oldukça Müslümanlar harif oldukça Bunlar bakın mesela yeri geldi onun bir şulası koyduk yani nereye bakarız değil mi canım çok basit yani alime dönmek soruyorum insana hangi alime dönmüş hangi selefi dönmüş günahları bu şekilde anladık özürsüzcüm büyük günahdır günah var ya günah diyorsun Allah-u Alem günahdan daha büyük günah günahdan özürsüzcüm günahdan daha pis bir şey neredeyse namazın tersine yapılıyor özürsüzcüm ölüsüz cem ediyorsun yağmur yok çamur yokken cem etmişler şey yani. ama hiç döndük baktık mı telefon nasıl anlamışlar sandıkların bir kısmı iman edilmiş şunu çürüm ediyor şimdi birisi sebep iktidar vermiştir şey biliyor musun ölüsüz cemde ne mantıklı büyük günah mıdır yoksa haram mıdır bunda iktidar vermişler büyüğüne olanları tercih edenleri söyledim mi? İbn Teymiye İmam Buhari İbn Kesir Şehelbani ve daha başkaları İbn Mündir Allahu Alem İbn Mündir'e şek şu an bunun hepsi büyük günah olduğunu tercih etmişler İmam Buhari'nin günahlar, büyük günahlar kitabı yok mu? Bakın onda bir tanesini hangi söylüyor hiç, hiç hadiste fela harap sözüne bakmıyoruz bundan bahis olduğu zaman söylemek öyle haraç öyle haraç ne demek bu hadiste hiç bakmıyorum hiç unutmuyorum bir arkadaşım vardı bir arkadaşım babası vardı şikayet ediyor önümde yaşlı zararlı o da anlamı ya evlatlarım diyor benim olmaz lazım sen de Allah şimdi bir iki vakit namaz kılıyor yanmaz oluyor dedim amca kim valla diyor oğlum bir kere insan dinlemez zaten kalkınmış görmüyorum uyuyor diyor kaldırıyorum tamamen vakti falan diyor bir bakıyorum bir bakıyorum oğlum hiç öyle yakın sabah namazını ayrıyla bir kılıyor ne bileyim bu öyle de iki, iki, öğle vaktinde iki, iki şere falan bir namaz kılıyor <laughs> akşam ne yaptın yani ne bileyim Allah'ın hidayet etsin El hukmu yedûru ma'a izzetihim dîlen ma'adın hüküm var olması veya yok olması o illetin vücudiyetinin yani e, hükmün var olup olmaması o illetin vücudiyetine veya, veya yokluğuna göre değerlendir işte bu özgür cenneti mesele de böyledir oradaki illete baktığımız yönetimiz diye baktığımız Allah bilir ben evde işaret vermedim ona bir şey oradan bir sıra konmak için hadisleri kafamıza göre anlıyoruz alimlere dönüyoruz ya bugün Allah aşkına Türkiye'de selefin diyenlere Allah'ın bize ilah yani söylesin ya imamlarından hani diyorsun ya alim var evet böyle bir beş tanesini ismini satsın böyle tuhaf tuhaf baksın diyorsun böyle yüzüne bakar garipten bir de utanmadan şunu sorarlar biliyor musun benim bir laflarım hiçbir ağır değil biliyor musun yani çok böyle hafif kalın benim cümleler şeyi sorar Hüseyin'in bunlar ecbani bunları bilirler onlar da vefat etmiş adam da vefat etmiş onlar da olmazsa onları da bilmeyecekler onlar da çok meşhur olduğu için bilmiyor yoksa adam özel bir araştırmış alimlerimiz için görüşlerine hiç baktıklarından değil de böyle edilmiş Türkçe dert edilmiş en cahil de tanıyor en tatlı bile ecbani tanıyor o bir şey değil ki onlar ölmüş şu an günümüzde kim var emin kim var alimlerimiz ne var kitaplar ha belki ekstra bir sözlerini de koyacaklar burada da meşhur olmuş diye halbuki Fevzan'dan ne büyük alimler var hatta günümüzde bile Allah-u Alem var yani Elbani'den daha büyük Hüseyin'den daha büyük şey. insanlar tanımaz ama şu olmamışlar o ayrı o benim haddim değil o ondan büyük ondan büyük belki diyorum ben sonuçta büyük alimler var benim haddim değil ben onları ölçüyorum sadece benim kalbim etmeyen olduğu birisi vardır en büyük halimdir o de ölçüdür demek istediğim çok uzak her şeyden uzak Allah'ın insanların olsun işimiz yok Türkiye'de şey- Türkiye'de ama elhamdülillah Araplar çok şey katılmışlar halletmişler işte maalesef söylüyorlar buna benzer birkaç ülkede müsteresi inanmış anlamında kanun anlamında olayı müşkiler hani müşkiler olması ayrı bir sorun şey. adam tanımlıdır takmıyordur kendi, kendi başına önündedir kendi yılında önündedir fetvasını kendi kafasına göre veriyordur hadi adamı sen bırakırsın ne yaparsın ama o değil bütün başına gelen müşkiler anladın ya Ebu Hanife bin Mücadele sen mi haklı Ebu Hanife bin Mücadele mi hani bizim devamı çok basit mi dedi zahiri Allah Resulü var Ebu Hanife'den daha güzel bir cümleler koymuş değil Ebu Hanife bir insan bir insan İmam Şafi bir insan bir insan İmam Şafi bir insan bir insan Lafız değeri kastedilen Hanbeli'ne göre muharifler şimdi bölüldü ya aldıkları böyle zayıf bir uygulamadır vasıdır ya da bölüleri sahiptir ama istiblali vasıdır bu tarih boyunca ümmetin fıkıhtaki şaz olmayan kavi olan bu ihtilaflarını bu delalet görüp etkilerini tarif etmiş Allah'ın sınırından falan